Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis 155. A najšeta radijallahu anha ene Rasulallahi sallallahu alaihi sallam kufine ti thalatiti ethvabin jemanijetin sehu jemanijetin bidin sehulijetin lejse fiha kamisu vallahi ma'ana Kaže od Aisha radijallahu anhu se prenose da je Allahov poslanik sallallahu anhu sallam kufine, umotan, učefine, tako se kod nas ona je, u arabska riječ, kefin, čefin, kod nas je ono pretvorno k, u č, čefine, u, u, znači umotani u, če, u, e, u čefine, e, kaže, ti se lasiti etvavi, znači u tri, u tri posebna, znači čefina, jemanije, jemenski porijeklom iz Jemena, bid, bijele boje, sehulije, sehulije, e, a, e, to se, e, od, znači, misli se na posebnu vrstu bijeline, jako bijele. Kaže, le se fiha, ka mi su vola imame. Nije od ti čefina, znači ti čefini nisu ni košulja, niti imama, a to u stvari ona kapa, ona što se umota, ona bijela, ono bijelo što se umota oko kapi imamu koji, koji je nosio poslanik sa vola imame najviše koje odgovara a, kapi imam koji nosi poslanik sallallahu danas u stvarnosti ono što nosi ko sudanci sudanci ono što imaju imamu ako se sjećate ako ne sjećate možete pogledati znači ona vrsta koju oni nosi danas to je ona koju nosi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovaj hadis <clears throat> govori o, znači o tome kako je ukopan poslanik sa znanjem, odnosno kako je umotan u četvrine, na koji način. Hadis naravno mu tefekon ali, cijelo vrijeme govorimo o hadisima mu tefekon ali. Pa je preneseno znači u ovom hadisu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam umotan u tri posebna platna koji se zovu čefini, koji ne predstavljaju znači e, poseb, ovu poznatu vrstu odjeće od e, ovdje su navedeni primjeri znači da nije to košulja, nije to grtač, Ova, vidiš poslije da imamo hadiza sam da smije umrli umotati i da se umotati time ogrtačem smije. Šta je dokaz za to sjećac? Koji dokaz? Koja priča? Koji je ashab? Poznati događaj. Sin od jednog monafika je tražio da njegovu babu se mota ogrtačem od poslanika sa lalavom selom. <clears throat> Odvođujemo na Afrika. Pa, znači, e, ovaj hadis ukazuje na sljedeći, da je poslanik sallallahu alaihi sallam umotan od tri čefina, koji ne predstavljaju običnu klasičnu odjeću. E, kaže, imam nebevi ovdje prenosi Abdullah Besam. Kaže, značenje e, ovog hadisa, lem ju kefen fi kamisi vola imametin, kaže, nije, nije umotan, nisu čefini znači, napravljeni od košulje, niti imame, ono što s ime se mota kapa, وَاِنَمَا كُفِنَ فِي سَلَاتِ تَسْفَابٍ غَيْرِهَا Nego je uh, ukop, znači finci bili od odjeće mimo toga. Kaže, volem jekun na selasiti šeion. I nije ništa drugo bilo mimo toga troga. Mimo te posebni uh, e, odjeće ga zovu čefini. Danas je poznata odjeća ovaj, za ukopavanje umrli koji se zovu čefini. Ne samo kod nas, nego u Jarovskom svijetu, znači to je posebna odjeća. I ovako je protumačio, kaže, ima nevi, ovako je protumačio, imam šafija to kako je poslanik sam sada ukopan. Kod nas posla pita, kod nas kakve su boje čefin kod nas? Ili su zeleni? Bijeli. A ono go što su mota? Ili su mota tabut ili, će, ili se tijelo mota? To je deka pokrivena zelena, jel? A, a čefini bijeli budu. Nema druge boje. A šta ako bilo druge boje? I hrame oni, kad je nahađ, šta čuva sebi hrame, znači fine. Ja. Uglavnom, ovaj, na osnovu ovog hadisa, mustehab je da, mustehab je, znači, da čefini budu bijele boje. Ako bilo druge boje, znači, nema smetnje u tom nikakve. Ako bi bio dio odjeći, ako bilo klačna odjeća, I u tome nema smetnje. Znači ovdje govorimo samo šta je, šta je sunet, šta je bolje, šta je vrijednije. Da je, da je na ovaj način najbolji, najbliže uh, hedju, uput i praksi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> A onda, jel, uh, da li je dozvoljeno sa više odjeće? Da li uh, imao smetnje da se stavi više odjeće? da se stavi više odjeće, da se motao više odjeće i tako dalje. E, uglavnom, po pitanju žene, znači, e, na osnovu ovog hadisa, mustehab je da čovjek bude ukopan, muškarac, muško, da bude ukopan u tri čefina, tri posebna platna, da žena bude ukopana u pet, kako došlo u redosnom hadisu, i to spomenuto koju vrstu, izar, himar, kamiz, e, lefafetein, Eh, pojenta u tome, znači da umrlom se treba umotati čitavo tijelo, da se prekrije čitavo tijelo. Jel se lice pokriva ili ne pokriva? Umrlog, jel se lice pokriva ili ne pokriva? Pokriva, jel? Doći na taj hadis ovdje. Za ono koga je, koje, koje je poginu, preselio za vrijeme hađa. Znači žena, ko žena je propisan, znači šliti odjeće, da, da, da ima e, izar, to je znači onaj ogrtač, da ima himar, onaj koji pokriva glavu, da ima kamiz, košulju koja pokriva tijelo, ili fakti, znači e, dvije, dvije, onaj, dvije veće deke sa kojima se mota čitao tijelo. U svakom slučaju, ovaj, to je danas uvriježeno, to je danas poznato, znači ta odjeća i za muškarce, za ženu, ovaj, koja je ustavljena u praksi, koja se kupuje, prodaje, koja se koristi za, za čefine, za umotavanje. U tome, znači, ima širini, ali ovdje govorimo o tome šta je, šta je ispravnije, šta je bolje, šta je bliže sunetu. I ovdje ćemo stati, pa ćemo preki nas, ćemo dalje. Svane ka Allahume ve mehamdke, aša den vaj vajta, jesu tako veliko je tu bolijek, jer nam dolazi sad način gasuljenja i praćenja dženazi, kako došlo u dužim hadisu. Andalusam, أندلسا أندلسا أندلسا